Sauratu ta ce, "Um, yar mama ba?" Ta sa dariya gaba daya. Jamila ta sa da motar ta ta ita kuma Maryam ta koma ciki. A fara ta tarar da shi gaba ɗaya sai ta fi ta ruɗe. Sai diri ta rasa yaya ta ta ne. Kawai sai ta nufi kan tebul inda suka ci abinci ta hau da kwanuka zuwa kicin. Ta gyara tebul ɗin sannan ta koma kicin din ta hau wanke-wanken da ta gama ta fito falo. wayar sannan ya dan kalle ta yana faɗo. su dalla sun isa gida sun ce suna gaida ke sai ta ji daɗi a ranta a hankali ta ce na gode da su kai shiru ita kan a takura take sosai kamar ta tashi ta shige ɗakinta ya ɗan ɗago kansa ita ma a lokacin ta ɗago ta, sai suka haɗa ido Sai sauran sukuyar da kanta sai ta ji yana cewa ke kan kullum sai an roɗe ki sannan zaki ki magana ko gaban tayyen shi ya faɗi ta san halin shi zai iya ya ƙaƙaro mata wani laifin kin ba ta ce komai bane yasa ya ce tun jiya da muka zo baki dai gani ba ina kuma lura da ki tana wasa da hannunta tace yi hakuri ya dan taba baki kaɗan, sannan ce kullum dai aikin kenan daga an yi miki magana a ayi hakuri ta san kanan magana yake dan haka bata ce komai ba tana jin ya hau bige bigen wayar shi har sai da aka kiran sallar magariba dama ta mutu ta tashi tana jin an fara kira sai sauran tashi ta shige ɗakin ta shi ma ta ce waye dan tafiya masallaci bayan sallar isha mama ta aiko da abinci daga can gidan su Habib din bayan ta ci abinci ba sai yanzu ta zauna sosai a falon ba ta gudu ɗaki na ma a ce ina da waya ta faɗa a ranta tace da na kira su Halima mun safira ko yalwa ko dallo gaba ɗaya rashin wayar nan ya takura ta sosai dan dai ba yadda za ta iya ni. shi ma share ce ya gama kalle kallon shi ya kashe komai ya wuce ɗakin sa washe gari da safe bayan ta yi sallah ta sauko ƙasa tana sanye da rigar bacci kwatin doguwa mai gajeren hannu sai ta ɗaura zani akai ta saka hular himar a kanta ta shiga kicin din ta fara hada abun karyawa dan dama ta fada wa mai kawo abincin a fada wa mama ta huta kawai za ta yi abincin tunda ba komai take yi ba bayan ta gama shirya komai akan dining sannan ta gyara kicin din ta nufi dakin ta don ta yi wanka ta shirya cikin wata yalan atamfa din riga da suka sun mata kyau ta sauko ƙasa sai kamshi take yi yana zaune akan kujera yana danna dannan waya shi kai saurin rasunawa tana faɗin ina kwana ya dan dago kai shi kaɗan yana faɗin lafiya kalau ta ga abun karyawa can na gama bai kalle ta ba ya ci gaba da danna-dannan wayar shi ya ce mata to ita ta fara isa wajen tana gyara flat din sannan shi ma ya taso ya ja kujera ya zauna ta zuba masa abincin ta tura miki gaban shi ta haɗa mishi shayi sannan ta zuba nata ita ma ta fara ci shin abinci kawai suke yi amma babu mai magana a cikin su shi kan sai faman dalladallan waya yake kai a ranta ta ce wannan akwai mayan waya jita yana faɗin good morning madam gaban ta yanki ya faɗi dan gaba ɗaya cikin kwana biyun nan ta manta da wata can madam ɗin shi ne jikar tana neman kasa cin abincin don ganin yadda ya wani maraice yana waya tana wajen amma wallahi ba ta jin me yake faɗa sai ka ce wanda yake raɗa ita kam jin matai tana nema ta mu'ini lallai wato har yanzu dai ba zai daina irin wannan wayar a gabanta ba gamin zaman nata a wajen bashi da amfani yasa ta tura abincin ta tashi sai sama abinta Ɗakin ta ta wuce tana zuwa ta haye kan gadonta ta kwanta ta lumshe idan ta. Zuciyarta har wani harbawa take. Ita kam ta rasa dalilin duk lokacin da ta ji Habib ya ambaci madam ɗin sai ta ji gabanta ya faɗi. Sai ta ji tashin hankali dauriya kawai take yi. Dan ta san ba ta da hujjar yin hakan. sai an taɓa mata ƙafa sai saurin buɗe idan ta. Hadis da gani tsaye akan ta yana kallon ta. Gaba ɗaya sai ta ci wani irin kunya ta lullube ta ta kau da kanta sai gefe daga kallon shi yace. Yaya kina cin abinci za ki taso ki bar shi ki zo ki kwanta? Haushi ya kama ta a hankali ta ce dama na baka waje ne kai wayar ka naga bar baka so a shi. Murmushi yana kai shi sannan yace ce. Ai da kin yi zamanki. Baki ga a gaban ki nake yi ba? wajen sai na ga dama ma ciki ranta ta ya sake baci amma ba kai magana ba kai shiru ya sake cewa ki tashi ki je ki ci abinci cikin da sai ta ce na koshi ya girgiza kai yana cewa ai ba ki isa ba wa ya ce miki ana zama da yunwa a gidan nan ki tashi kawai kai banza da shi ya nufo kanta gaba ɗaya ganin yana neman ya matsa mata ne sai ya sa ta fara kukan shawaba bata san lokacin da ta ce wayyo Allah ya Abbas wani irin juyi ne tare da saurin sakin hannunta yana faɗi what ita kanta wallahi bata san san da ta faɗi hakan ba saboda ta saba ko da su Halima suke wasa ko su Bara'atu komai aka yi mata haka nan take cewa yanzu ma gaba ɗaya ta manta da wanda take tare wani irin murmushi yayi wanda ita kanta bata ce ce ga ma'anarsa ba sannan ya ce mata duk wanda na sake jin wannan sunan a bakin ki to wallahi sai yayi jini da saurare ta ba ya fice daga ɗakin ita kanta sai da take wani iri sabo ne da yi amma ba sai da wata manufa ba ta kai minti talatin a ɗakin sannan ta sauko ƙasa jin gidan shiru to ta san babu kowa ta gyara tebul din sannan ta shiga kicin don dora abincin rana kwanan ta hudu a gidan nan babu wani abu da ke hada su iyakaci da safa idan ta sako kasa ta gama abinci ta ce ta gama ya zo ya ci haka ko abincin suke ci babu wanda zai ce da dan uwansa kada sannan ta lura da shi shi mutum ne mai son amfani da waya duk lokacin da ka gan shi zaka same shi yana da nadannan waya ko kuma yana zaune a falon kasa yana kallo shi yasa falon kasan bai yi farin jini a wajen ta ba idan ba kicin za ta shiga ba ko abinci ta fi zama a can sama bayan ta gama abincin dare ta shirya komai akan tabur sannan ta koma daki sai sallar la'asar sannan ta dawo falon a lokacin ta samu Habib din ya dawo daga masallaci amma yana kishin gida yana sababan nasa wato waya sai faman kirkira dariya yake tana kowa ta ɗan kalle shi sannan ta ce mishi na gama abinci wani irin kallo yayi mata mai kama da harara sannan ya ci gaba da waya kuma ta san da wanda yake wayar dan in dai da ita zai yi waya tana ganewa saboda fara'arsa da bata boyuwa a fuskarsa da kuma yadda yake maganar wanda ko na kusa da shi ba zai taɓa fahimtar me yake faɗa ba wannan abu yana bata haushi sosai ganin ba shi da niyyar ajiye wayar ne yasa ta sake cewa na fa gama abinci tun dazu nan ma share ta yi kusan minti biyar ganin ba shi da niyyar tashi ne yasa ta dan yi tsaki kaɗan sannan ta wuce zuwa cikin ta wanke wanken kwanukan da ta bata da tukwane kafin ya gama yangar sa tana cikin wanke wanken sai ji kai kar an kama kunninta da saki murfin tukunyar da take ɗaurayewa tana faɗin wayo Allah na Tita yana cewa wa kike yi wa zaki? Mama shi ya kama ta dan sakin da sai bata taba tsammanin ya shi ba. Cikin shaba ba take cewa dan Allah kai hakuri ba da kai nake ba fa. Bai saki kunnan bai ya ci gaba da fadin ke to ko ke da waye a gidan. kana sa abin da za ta ci. Ya ƙara kaman kunnen ya murde da ƙarfi yana cewa. Yarinyar nan na lura tun raina ne. a hankali ta ce ka yi haƙuri don Allah ba zan saki ba ya saki kunnen sannan ya ce sai na fara maganin ki a gidan nan ita dai kamar za ta kuka saboda har yanzu kunnen yana mata ciwo ya ƙara kallon ta sannan ya ce wuce mu je mu ci abincin kamar su ce ba za ta ci ba to amma ta san shi ba zai taɓa yarda da hakan ba dan ya sha faɗa mata gidan nan ba a zama da yunwa ta san ma kawai za ta jawo kanta jangon mai kawai dan haka bata ko kalle shi ba ta wuce ta bar shi a falon tana zuwa ta hamu da kwanukan tana zuba abincin yana zuwa shi ma kujera ya zaye ya zauna bai ce da ita komai ba har suka gama cin abincin mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau ta littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmad mai da nan ta rubuta a shirin da ya kashin wannan mun tsaya ne inda Maryam bata ko kalle shi ba ta wuce ta bar shi a falon tana zuwa ta hau da kwanukan tana zuba abincin yana zuwa shi ma kujera ya ja ya zauna bai ce da ita komai ba har suka gama cin abincin da safe ma tana zaune a falon sama ya fito daga cikin ɗakin shi yana sanye da kayan barci riga da wando kwatis ne masu matuƙar kyau da laushi hannunsa riƙe da waya yana magana yana zuwa ya miƙa mata wayar yana faɗin ga Bello sai sauran karbar wayar cikin zumu'i da jin daɗi suka fara gaisawa da Bello ya mata kwana biyu ya isa kiran wayar ta bai samu ba shi yasa yace bari ya kira Uncle Habib ya ji tace ku yi hakuri dan Allah babu waya a hannuna ne shi yasa sun jima suna hira sannan tace ya gaida mata siyarwa da su ummi da babu awwalo ya gaida kowa da kowa idan ya ce wajen Halima ma ya gaida ta sannan suka sallama Habib yana zaune a kujera yana kallon ta har suka gama sannan ta miƙo mishi wayar shi ya sa hannu ya karɓa yana kokarin tashi ya shiga ɗakin sa ne yi ƙarfin hannun faɗin dan Allah ka bani waya ta ana ta nema na da wayar ba a samu ya juyo daga ba ɗaya kallon shi akan ta sai kai ta tana nema ta ruɗe sai saurin saukar da kanta ƙasa yace mata ban ga damar bayarwa ba ta ƙarfi ce ko za ki iya kwata ya ci gaba da tafiyar shi cikin kokone tana buga ƙafarsa a ƙasa take magana ƙasa ƙasa yadda ta san dukkin ba zai jiyo me take faɗa ba da sauri ya dawo inda take ganin ya jiyo ne ita ma ta zabura za ta tura da gudu dan ta san halinsa yanzu sai ya ce zai ci mata ne aiki ne cikin zafin nama kafin ce wani abu ya danko hannunta ta yi sannan cikin sukatar baki ta ce wayo Allah ya abba ba ta ƙarasa ba ta ji an bige mata baki sai saurin riƙe bakin dan cin zafin bugun da aka mata kallon shi kawai take ta ya fito da ƙwalla don ta ci zakun buge mata bakin da yayi shi din ma ta yake yi sannan ya ce mata kin manta abin da na faɗa miki ko sau goma za ki ambaci sunan nan a gidan nan ni kuma sau goma zan bige wannan bakin ya shiga cikin ɗakin shi ita ma zubewa ta akan kujerar tamkar wadda aka gaza ta yi kuka don har yanzu bakin bai daina mata ciwo ba sha kara juna gaba ɗaya suka sake yi Maryam ta fi jin haushi sosai a cikin kwanakin abokan shi sun zo musu wasu har da su ita kanta Maryam din tana jin daɗin duk lokacin da suka zo idan tana samu ta ɗan hira da mutane ba kamar idan suna zaune su biyu babu mai shiga harkar wani ba shi yana taɓa taɓan waya ko yana kallo ita kuma tana kicin ko tana can sama ko ɗakinta. da safe bayan ta gama abin da take kai wanka sannan ta sakko ƙasa tana sanye da riga da skirt na wani marun ɗin yadi kayan su ne matuƙar yi mata kyau sosai sai wani ƙamshi take mai daɗi Da tarar da Habib zaune a falon ƙasa a ranar jarida yake karantawa yana sanye da ƙananan kaya kamar kullum a hankali ta ƙara sa ta zauna a kujera kusa da shi tana son ta magana amma ta rasa ta ina za ta fara shi kuma tun zaman ta kusa da shi yake kallon ta gefen idon sa ya lura tana son ta masa magana ne amma sai yayi kamar bai ma san da ta a watan ba ya ci gaba da karatun shi ta san halin shi sarai don haka ta daure sannan ta ce dan Allah dama so nake ka bani aran wayar ka san kira su Husna kwana biyu ba mu gaisa ba san kuma kira Yalwa da Halima bai ce komai bai dauko wayar a gefen sa ya mika mata ta dauka ba zai bata da dadin rai ba ta karba cikin jin dadi sannan ta fara kiran Yalwa suka gaisa ta kira Halima nan ma sun ji masu hira Daga nan ta nemi layin matar Hussein don dama yawancin lambobin matarsu take nema sai su haɗa ta da Husna da Hajiya babba. Bayan sun gaisa ne take ce mata kwana biyu ba su je ta ba sun yi ta kiran ta amma shiru. Ko dai ango ne ya ɓoye ta. A hankali ta ɗan kalle shi ta ga shi sa ma yake yi ta ce a'a ba haka ba ne. Wayar ta wace ta samu matsala yanzu mata su ce na karɓa na kira. ta ce ina hajiya babba kuwa ta ce mata ga ta nan sannan ta miƙa wa hajiya babban sun masu na hira sannan hajiyar tana ƙara mata nasiha akan haƙuri da shi a nan rayuwa duk yadda ya riske ka da kuma biyayya ga miji ta zaman lafiya da ƴan uwan shi ita dai godiya kawai take sannan hajiyar ta ce ga ƙawarta wannan ku gaisa duk ta hana ni sakarwai sai na ba ta wayar Maryam ta yi dariya sannan suka yi sallama ta miƙa wa Husna Maryam sai ta ci wani daɗi a ranta da ta ci muryar yarinya Husna tamkar ta cinye ta da surutu har wai tana cewa ta yi fushi da ita da ta daina kiranta kuma abba na ya ce idan aka yi mana hutu za mu zo amma ni ba zan zo ba sai ta bai Maryam dariya ta ce ki yi haƙuri waya ta ce ta samu matsala Husna yanzu ma ta aro ce tace to ta waye ne tace ta dadin ki ne sai ta dariya sannan tace dama antina ta ce wai na yi sabon abba to yanzu yana ina ita dai Maryam mamaki ya kama ta dan jin yadda yarinyar ke zarar magana Maryam ce gashi nan yana gaida ke ta dariya tace mama ki bashi man gaida shi Maryam ta dan mu dan ta san halin shi kar ya ki karba Sande ta zaure ta ce miki ga Husna wai za ta gaida ka ga mamakin ta sai ta ga ya aje jaridar sannan ya miƙo shi ya karɓi wayar kima ba suna hira suka sallama sannan ta miƙa masa wayar tana faɗin nagode bayan ta idan da sallan da asar ne Habib din ya leka ɗakin ta ya same ta akan abin sallah Idan dan kalle ta kaɗan sannan ya ce ki tashi ki shirya za mu je unguwa ya fita abin abinsa ita mata shi kai ta hausa mu ta haushiri duk da dai bata san ina za su je ba ta sako kasa cikin wani lais ruwan madara ai masa ado da fulawoyi purple da rasu gold kai ya fagela sai jaka da takalmi kalar ruwan gold a gaskiya ba karamin kyau ba ta same shi zaune a falo yana ta faman danna dannan waya Yana sanye da shadda kalar bulu mai haske an yi mata karamin ɗinki kamar yadda ta fahimci duk yawancin kayansu haka suke. Babu hula a kansa sai agogo da takalmi baƙaƙe da baƙin gilas. Amma cikin safari ne yana ganin ta fito ya miƙe shi ma suka fito tare. Ya kulle gidan sannan suka nufi wata mota final discussion shuɗiya. Suka shiga mota mai gadi ya buɗe musu sannan suka fita. ita kam a takura take jin ta kwata kwata ta kasa sakewa shi ma tuki shi yake ta faman yi shin an yi nisa kaɗan sannan ya ɗan jiyo da kallon shi inda take yana faɗin gidan mu za mu je mu gai da su mama kin san yau lahadi duk suna gida amma za mu fara biyawa gidan saudatu da ke zanto da gidan jamila wuce tu mu gaisa gidan sahara sai wani lokaci don tana can gwarin fani Maryam sai ta fita idan dama tana son ta tambaye shi ya kai ta gidajen nasu gidan Jamila suka fara zuwa wai rana tamkar ta cinye su dan murna ashe mijin nasa Bashir ne abokin Habib Maryam ba ta yi tsammanin shi bane da dan shi ɗaya Mubarak Maryam na ta tunani eh, kenan ita ma tana da ɗa Mubarak kamar Habib da ta taɓa jin ya ambaci sunan wata rana da suna waya da madam din shi Jamila ta janye Maryam zuwa falon a gaskiya gidan ya yi mata kyau tamkar gidan wani gwamna haka Maryam ta ga gidan nan dan Bashir mijin Jamila ma'aikaci ne a MTN kuma injiniya ne ita kuma Jamilan tana aiki a MTA a nan Abuja Jamilan ta ce wai sai antina ba za ta kai waya bane Mutum yana son kiran ki ko yar hira ma a ƙarin ran da ba aiki tunda mu aiki ya hana mu sakat Maryam ta dan dan da kai gefe sannan ta ce yayi yi Jamila yayin ki ya kwace wayar tun a Kano kuma har yau ya kiya ya bani kowa fa zan kira sai dai in karɓi tashi Jamila yi dariya sannan ta ce na lura wannan yayin nawa kishi shi ya fi shi ƙarfi suka yi dariya gaba ɗaya Maryam ta ce yau din nan ma fa ban san za mu zo nan ba yanzu fa yace in shirya wai za mu anguwa. Sai da muka fito sannan yake ce min nan za mu zo. Jamila ta ce ya hadu kenan daga nan ta tashi sai ta shirya tarkatan kayan ce sai ta tana ajewa Maryam. Maryam na faɗin ya isa haka yaushe zan iya cinye wannan. Jamila dai bata saurare ta ba. kan kai minti talatin a cikin sannan ya ce ta fito su tafi. Jamila tana ta zumbura baki wai daga zuwan su har tafiya. Maryam ta ce ki ya haƙuri zan so miki wuni insha Allah. Mai sauraro a nan za mu cikin littafin nan ne suna wa ya ci kaunata littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmed mai dalanta ma'ara ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam take cewa sun kai minti talatin a gidan Jamila sannan ya ce ta fito su tafi Jamila tana ta sun baki wai daga zuwansu su har tafiya Maryam ta ce ki yi hakuri zan zo miki wuni insha Allah kin ga yanzu gidan Saudatu za mu wuce sannan mu ƙara sagun su mama Jamila dai na ta kunkuni har mota suka raka su sannan suka yi musu sallama suna ta ɗaga musu hannu A gidan Saudatu ma sun same ta da mai gidan da ita da yaranta guda biyu kuma duk mata mijinta babban ɗan sanda ne ita kuma tana aiki da UNICEF Saurata kamcewa cewa ta yi bata yarda ba yaya za a yi a rasa lokacin kawo Maryam sai da yamma. Ya ce ta yi haƙuri in dai Maryam ce sai ta gaji da ita. don ma dai ba su jima ba suka yi sallama sannan suka nufi can gidan su Habib ɗin. Wai ranar Maryam ta ga soyayya a wajen mama. don suna shiga gidan rungume ta tai da kanta ta kai ta wajen babansu. Maryam ta gaishe shi shi ma yana ta tsokanar hadib din. Hana su tashi ya a falon yace su zauna shi ma har da shi za a yi hirar. Maryam kan duk yin kunya ta bi ta ishe ta kuma ta lura da su su mutane ne masu son barkwanci. Sannan sun jawo 'ya'yansu a jikinsu tamkar wasu abokansu ko ko dan ƴan boko ne oho. A nan mama take tambayar shi ko sun je gidan mamin shi. wato tana nufin maman Saudatu yace ba su je ba tukunna sai za su je gidan Zara sai su haɗa su je gaba daya sannan gidan suka yi sallar magriba isha'i suka ci abinci har sai wajen karfe tara sannan suka baro gidan Maryam kan ta sake sosai da mama dan mama ta ce ta sake jikinta tamkar a gidansu take ta ɗauke ta kuma kamar mahaifiyarta ita kan Maryam ta ji dadin zuwa gidan nan sai ta ji tana ƙaunar ta tamkar mahaifiyar tata shi kansa Hajib ɗin bakin shi ya kira kuwa tun da suka zo gidan dan ganin yadda iyayen nashi ke yi da Maryam bayan kwana biyu kuma suka je gidan Zahara da gidan Mami da ke Jabi Zahara da mijinta Nuruddin da 'yarsu Ummul Kursin Zahara na aiki a Cooperative Affairs Commission da yake lauya ce mijinta kuma soja ne a Air Force. Tunda Maryam take bata taɓa shiga gidan da ta ji samkar a ce nata ne sai gidan Zahara. Kai wannan gida da kyau yake. Ita kamma ma su sami mijinta ba ya ce Ghana don shi bai cika yawan zama ba. kuma yadda ta lura da shi Habib yana son Zara sosai domin sun fi shiri da macen a baya ya taba faɗa mata Jamila rawar kai ne da ita Zara kuwa babu ruwanta har barin ta yayi a gidan yaje unguwa ya dawo sai bayan sallar isha ya da dauke ta suka koma gida Maryam bata nemi komai ta rasa a gidan Habib ba komai gashi nan sai yadda ta so take yi matsalar ta dai tsakaninta da mai gidan ne gashi kuma kusan yanzu satin ta uku a gidan tana aiki a kitchen tafi yana waya da wani yana shaida masa cewa ba zai wuce nan da sati biyu ba zai koma saboda ya baro ayyuka masu yawa a can faman kiran shi da ake gaba ɗaya sai ta ci damuwa tana neman shigarta idan ya tafi anya kuwa za ta iya zama a gidan nan ita kaɗai tunda ta san ya baro iyalan shi a can ta san ba zai dawo da wuri ba ba zai dawo da wurin nan kusa ba Haka nan dai ta gama abin da take ta koma ɗakin ta bayan kwana biyu tana wanke-wanke a kicin bayan ta gyara ko ina sai ta nufo falo don tana son ta goge karkashin kayan kallo sannan ta yi wanka ta riƙe da tsumma tana sanye da rigar barci kotun iyakarta ta ɗan wuce gwiwa kaɗan bata ankara ba sai ta ci tayi tuntube da kafar mutum saura kaɗan ta kifa san bata san ya fito kwanan ba tunda sanda ta shiga kicin din babu kowa a wajen da ta fito kuma bata lura da shi ba ta kalle shi kamar za ta yi kuka amma sai ta gagara cewa komai shi ma kallon ta yake cikin mamaki gado niyyar yin magana ne yasa yace mata ke so kike ki karya ni ne ta shagwargwabe fuska sannan ta ce ba kai ne ka sa kafarka a wajen ba yace to dan na sa kafata a wajen sai ki bi ta kai saboda haka oya ba ni hakuri haushi sai ya ƙara kama ta ji shi fa wai ta ba shi hakuri kawai sai ta juya da nufin ta nufi matattakala da za ta hauta kai ta sama cikin zafin nama bata ankara ba sai ta ji an danko hannayenta a tsorace ta juyo suka hada ido sai ta durkushe a ƙasa ta san kawai cin zalunta zai yi ai kuwa tuni ya kamo kunnenta yana faɗin wato wuyanki yi kwari ko har kin kai matsayin da ba za ki iya bani haƙuri ba ko tuni ta cikin ƙara ta ce wayyo Allah ya ab bata ƙara saba yasa hannun shi ya damƙe fatar bakinta ya ja sosai har sai da yaga hawaye yana zubowa a idan ta zanzafi babu bakin yin kuka ko ihu tunda ya riga ya toshe bakin ganin tana hawaye ne yasa ya saki bakin ya kuma sake mata hannaye ta faɗa kan doguwar kujera ta tusa kafafunta a cikin cinyoyinta tana kuka shi ma ragaf ya fada kan kujerar duk kuma sai ya ji hankalinsa ya tashi dan ganin Maryam na kuka kuma ya san abin da ya mata bai kyauta ba dan ko shi aka yi wa sai ya daure ballanta na mace a hankali alamun yana rarrashinta sai ya ji ya shiga damuwa ita kuwa kuka take sosai ne ya kusa da ita bata sani ba cikin wata irin murya sai ta ji yana faɗin mahaifina Alhaji Nasir Ibrahim mutumin Kano ne daga shi har mahaifiyata Hajiya Amina Baba suna da yawa a gidansu amma su uku ne suke ɗaki ɗaya. shine babba sai babba kamal sannan mamin su saudatu. mama ita ma yawa ne da su a gidansu domin su goma sha hudu ne kuma su hudu ne mata gaba ɗaya guda goma maza ne baba ma'aikacin gwamnati ne kuma yana aiki da federal wato gwamnatin tarayya a yanzu haka ya kai matakin ƙura aikin dai shi permanent sakatare ne a ministry of power mama kuma 'yan kasuwa ce sosai don ƙasashe ɗaiɗai ne ba ta zuwa yawon kasuwancinta mu uku ne kawai ƴaƴansu kuma ni ne babba sai sahara jamila ce ƙararrawar mu tun daga kanmu ba su sake haihuwa ba kusan gaba ɗaya rayuwar mu a nan Abuja muka yi domin iyayenmu sun kasance masu matuƙar son junansu sannan mutane da suka damu da iyalansu mun tashi a gaban su cikin kulawa da so ba mu taɓa neman wani abu muka rasa a rayuwar mu ba in suna da shi za mana gaba ɗaya mutane ne masu son jama'a da kuma ganin kimar jama'a sannan duk abin da muka nuna muna so to ba za su ishi ba sai dai in sun ga abin bai dace da tsarin addini ba ko kuma zai cutar da mu a nan gaba ɗaya ne karatuna tun daga firamare har sakandare amma na yi karatu ne na jami'a a Ibadan. Tun kafin in shiga jami'a buri na idan zan yi bautar ƙasa a tura ni Kano. Saboda a rayuwata ina son Kano sosai. Dan ko zuwa muka idan za mu koma ba na so. Ban taɓa gajiya da Kano ba. Na sha faɗa baba idan na tashi bautar ƙasa a Kano zan yi. ya min alkawari kuwa ko ba a tura ni Kano ba zai ciko-ciko a kawo ni kanan hakan kuwa aka yi da aka tashi tura ni bautar ƙasa sai aka tura ni Sokoto baba ya ciko-ciko aka dawo da ni Kano cikin ikon Allah kuwa aka kai ni makarantar ku ban so aka tura ni makarantar ƴan mata ba saboda dalilai masu yawa sha'anin koyarwa a makarantar mata to amma sai na hakura kawai baba ya ce in zauna a gidan mami saboda ya fi kusa da makarantar da mamamin ta ce a gidanta zan zauna ko da ba kusa bane na dinga zuwa wajen aiki da motar ta to sai aka yi sa'a ma kusa ne ranar wata litinin na fara zuwa daga ba ɗaya sauran yan bautar ƙasa yan uwana a ranar ba mu je da wuri ba sai washe gari talata tun ranar litinin din aka bamu mu ajujuwan da za mu ɗauka ni aji shida zan dinga ɗauka chemistry da physics da saka ina a kofar ajin a gindin baranda ina kallon yan makaranta suna ta shigowa kungiya kungiya gabana ne mugun faduwa dan hangoki da nake da Halima da kuma wasu kawayen ku hudu kuna dariya ke da Halima tana jan jakarki ta makaranta ko wani abu take son ki ba ta ban sani ba mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin mai kula da shirin salamatu labarai